nasljedstva. Znači, hađebe, glagol hađebe, znači nešto spriječiti, zastrti. Zato se kaže hijab. Je tako? Hijab je nešto što zastire, a nije nešto što privlači šta? poglede, je tako? Pa kada kažemo hađ u terminologiji mislimo na prisustvo osobe znači koja spriječava drugoj osobi da uzme svoje ne mogu kazati pravo, to na nije njeno pravo a da uzme nešto od nasljedstva jer ako bilo njeno ne može niko uzeti tvoje pravo tako da uze nešto od nasljedstva. A, imamo dvije vrste ove ovog spriječavanja, ove zabrane. Imamo prvo potpunu, znači u potpunosti nam zabrani za nešto naslijedi. Pa ako bude jedna osoba prisutna, od onih koji nasljeđuju, ona druga koga je, koja je zastata neće ništa dobiti. Znači, nema pravo na nasljedstvo nikako. A, ovdje je pravilo da svaka osoba koja se veže za mejta putem druge osobe ne može naslijediti od meta u prisustvu dotične osobe. Se razumije? Znači, svaka osoba koja je povezana sa metom, preko nje je, znači, vezana. Ne može naslijediti tog meta u prisustvu dotične osobe. Ne može ga, znači, naslijediti. Kao što ne može, recimo, naslijediti unuk u prisustvu sina. Dedo preselio, ima sin, ima njegov babu imaju dva oca i dva sina, je tako? Su dva oca i dva sina. Nije trojica, su dva oca i dva sina, je tako? Znači, unuk ne može naslediti dedu, osim ovaj, ako babo preseli. Ako je babo živ, babo znači u potpunosti sprečava unuka. I ne ima znači nikakvo pravo, jeli, unuk. Jer unuk ima kasnije naslijed, nasljeđuje koga? Nasljeđuje znači svoga oca. Pa bi tako naslijedio i deda i Znači dva puta bi uzimao, znači asest. Ovdje se jedino izuzima pitanje a, braće i sestara kada je u pitanju majka majka preselila. E, preselio brat. Šta tebe veže za brat? Putem kojim se veza? Preko? Majke. Majka živa. Majka će naslijediti. Hoćeš i ti nešto dobiti? To je izuzetak. Znači, izuzetak je kada, ome je pravilo, kada si do neke osobe, kada sa njom vezan, putem druge i ta druga osoba prisutna, nećeš naslijediti, osim ako se radi, znači, o a, djeci majke, znači, braća majke braći i sestrama, one, one znači nasljeđuju, iako je prisutan, ko? Iako je majka, živi. Jesu. I uvijek se, znači, u ome nasljedstvu, znači, daje pravo, kao što spomenuo prošli put, jače po vezi spomenuo, znači, one deređe, kako smo ih, znači, spominjali. Pa smo, a, Znači ponekad, shodno toj vezi, biva i zabrana. Pa ponekad e, biva i jedan drugi brat, ali jedan spriječi drugog. Rođeni brat spriječi koga? Nerođenog. Jer ovaj šta? Jači od njega. Dolazi, znači, jer je vezan sa oba dvije strane, znači za meni. osobe koje ne mogu biti e, koje ne mogu biti znači zastrte i kojima ne može niko ovaj spriječiti nasljedstvo. To je šest osoba. One ne mogu biti u potpunosti znači spriječene. Govorimo sad o čemu? O potpunoj, znači zabran. Oni nasljeđuju, znači uvijek. Mo, može im se biti nekada im se uzme jedan dio zbog prisutstva druge osobe. To tako tako, doćemo do toga. Muž neće isto naslijediti kad ima ženu, žena ima dijete. Bilo od njega do drugog muža. U redu. Kao ni obratno. Ili majka i otaca koji ima djeca i tako dalje. Znači, to se razlikuje. Ali nije mu šta u potpunosti uskraćeno, znači, nasljedstvo. to su osobe, to su prvo kćerka i sin. uzimaju, znači uvijek, neće uvijek biti znači, isti dio koga će uzeti, ali imaju znači na pravo i ne može i niko šta. Ne može niko spriječiti znači da uzimaju, da uzimaju ovaj, jel, nasljedstvo. Otac i majka, to je četvr, znači, sin, znači, čevjek, otac i majka, i muž, i supruga. Supruga, znači, oni uvijek imaju pravo, znači, na što se tiče zabrane potpune, ona je vezana za 19 osoba. 12 od muškaraca i 7 od žena. Te, znači, osobe, one su, mogu biti u potpunosti, zasite da ništa ne dobiju. Sad kad budemo nabrajali, glava će vas zapotiti. Možemo nabrojiti možda da vidimo osnovne osobe, da ne idemo, znači da ne, da ne ulazimo dublje, ali sve to nabranje neće, neće imati velike koriste u tog, znači u smislu pamćenja, nego da vidimo samo, znači, koje bi to osobe, one osnovne, koje bi mogle nekoga drugog spriješ da ne dobije, znači. Prvo, a, unuk neće naslijediti ako ima ko? Ko ima sin. Kad govorimo ovdje, uvijek govorimo šta je ta osoba odnosno na mejta taj unuk neće naslijediti ako ima sin, znači ako unuk ima sina, neće onda unuk naslijediti. Tako ispadne. Nekada se govori o naslednom pravu, uvijek se ta osoba definiše shodno kome. Nje, shodno, šta je on meitu? Znači šta je on meitu? I na osnovu toga se znači onda, pa, znači unuk neće naslijediti u prisustvu sina. U prisustvu znači sinom, jel? Pa govorimo i unuk, znači od meitu sin od mejta, sve znači od mejta, tako. Ili ako ima, a, ako ima neko ko je bliži od njega, mejtu, tako može biti cijela zaloza, više njih, pa ko je bliži mejtu, znači on spriječava onoga koji je šta? Da li zato što su u jednoj šta? Liniji. Pa ga onaj bliži spriječava onoga dalje. Jer mi možemo vidjeti, ćemo doćemo do toga, da, da se može nazvati i onaj koji je daljni, u šarijetu se može nazvati da je sin ima dedo, ima svoje pravunuče. I ide, kaže, ko ti je to kaže, ovo je moj sin. Jer pogrešio šarijetski. Niko. To je njegov sin. Kao što možeš imati dedu, trećeg dedu, babo tvoj, pa jedan babo, pa drug, pa treći dedo, Allah je poživio, kaže, ovo je moj djed. Nikakve smetnje nema. Ne moraš kazati uopće pradjed, ne mora, to su kod nas pradjed, jel tako? To je djed. Ali se ponekad, jel, da se razlikuje koji je šta je. Kao što smo mi uveli, jel tako, ovaj, sunneti su sunnet. Da se zna šta je tako, šta je jedno, šta je kada je jedno, kada je protivno, to je sunnet. Jedno je drugo sunnet. Samo što se jedni klanje prije namaza, drugi posle namaza. A nema smetnje, znači da čovjek kaže da je djed, taj treći njegov, da mu je to djed, da mu je to otec. Nikakve smetnje šarijetski nema zapreke. Jesno. A, djed. Ko će djeda ovaj, ko će mu spriječiti nasljedstvo? Otac. Otac. I svaki bliži djed. Kad bi uzem da imamo trojicu, onoga trećeg spriječava šta? Drugi, a drugog prvog. Znači, u toj uzlaznoj lozi, koliko ih ima, uvijek onaj koji je priče, pre, prije spriječava onoga koji je šta nakon? Nakon njega. A, rođeni brat. Rođenog brata znači ispriječava da nasledi sin. Ispriječava da nasledi njegov sin. Ko je to? Teško. Unuk. Sin i njegov sin. Znači, sin i njegov sin. Sprečavaju koga? Brata rođenog. Da nasledi, znači, svoga, znači, brata. Isto tako, otac. Jer Ako bude nasljeđivo oca, nasljeđuje onda šta? A, djeda, nasljeđuje onda... Sad smo kazali, dva puta tako nasljeđuje djeda i nasljeđuje koga? A, ne, mi ovo i svi ne govorimo ovdje o, o, o rođenom bratu. Znači, a, otac je prije sina. Otac je šta? Prije sina. I, znači, spriječ će ovaj, znači, nasljedstvo, znači, od od brata. Isto tako djed kod nekih učenjaka. Znači, po pitanju djeda, da će on spriječiti nasljedstvo od rođenog brata nije, nisu učenjaci jedinstvenog stava. Nego su, znači, jedni će ovaj, dozvoliti, a drugi neće. Brat po ocu, njega spriječava isto sin i njegov sin i otac i djed kod nekih. I rođeni brat. Jer je rođeni brat šta? Malo prije smo spominjali. Jesmo li? malo prije rođenog brata. Da spriječava koga? Nerođenog. Znači, zato što on šta? Jači je, znači, po... Jeste. Po snazi, jeste. A... Dalje, brat po majici. Isto tako, znači sin i njegov sin i kćerka isto. I sin od kćerke i otac i djede. Imamo sin rođenog brata i njega isto sprečavaju, znači sin i unuk, i djed i otac prije toga. I drugi. Imamo sin nerođenog brata po ocu, isto tako imamo Elamu Šakir, to je rođeni Amidža, rođenog Amidžu. Isto on će njemu će biti spriječeno zbog prisustva sina ili njegovog sina ili oca ili djeda ili rođenog brata. Imamo Amidža po ocu. Isto tako sin i njegov sin, otac i djed. Imamo Amidžić rođeni isto tako sprečavaju ga sin i njegov sin i otac i djed i rođeni brat i brat po otcu i rođena sestra. Imamo Amidžić, nerođeni po otcu, isto tako sin i njegov sin i otac i djed i rođeni brat. Imamo El Motek, to je onaj koji je šta? Nekoga oslobodio robstva. Ko oslobodio neka robstva, on isto tako, mi smo, kao što smo kazali za motika, ko oslobodi nekoga robstva, on ga šta? Nasljeđi kazano da je to nasljedstvo šta po jednoj liniji, nije obratno, nije u drugom smjeru. Ovaj ga neće naslijediti. Neće ga to ne mene oslobodio i kad on umre, ja ću ga naslijediti. Ne može robu ili ga ne može naslijediti. I ako nije rob u tom momentu, nasljedstvo znači to samo u jednom, znači pravcu. Pa kada čovjek, znači ovaj, oslobodi nekoga i kada ta osoba preseli, taj rob što je bio nekadašnji, a njega nasljeđio nekoga je šta? Oslobodio robstva. Uz dva uslova. Ako ovaj rob nema drugog nasljednika, i dugo da je da su iste vjere ne ovaj rob, ovaj ga oslobodi, ovaj nakon toga se odmetne od islama. Neće ga naslijediti, ili tako? Ili da u osnovi nije šta? Ovaj ga oslobodi, u osnovi nije musliman. Neće ga naslijediti. A ako ima druge nastrednike, rob, šta će onda biti? Molim? Idu njemu. Znači, on je oslobođen, više nije rob, jel tako? i oslobođen je, nakon toga umro, preselio ima druge nastavnike, on podijeli svoj imetak njima. A ako im podijeli ashabul furud, ono što smo govorili, ima ljude znači koji, koji dobijaju to nasljedstvo, i svako uzme svoj dio, nakon toga ono što ostane ide ovome motiku što bi oslobodio. Svako uzeo dio koji znači pripadamo i ako ostane nešto od toga, onda on uzima svoj dio. Što se tiče žena, to su unuka od strane, znači, sina. Ona će biti zastrta sa sinom i sa dvije kćerke, ako imaju. Biće, znači, zastrta. Nena od strane oca, znači, majkom i sa svakom nenom koja je bliža. Da, znači, proza uzla zna koliko daje, ako ima više, znači uvijek ta bliža daje se što pri to smo spomnjali, ta daje se prednost. Isto tako djed po ocu, otac i svaki djed bliži ga zastiru, rođena sestra, sin i unuk i djed kod nekih učenjaka. Što je, što je ovaj unuk jači od sestre? Sestra. Jel da ne bi trebalo da bude po nekakvim, ili bi trebalo? Ono sin. Molim? Sin. Bravo. To mu je, to mu je znači, to je, ta, to je njegova loza silazna. I to je od njega direktno. Tvoje dijete iz tvoje kičme. Njegovo dijete sve je vezano za tebe direktno. A tvoj brat, ti si vezan preko nekoga za njega. U redu. Pa je ovaj, znači, u toj lozi, ovaj, jeli, silaznoj, jači, znači, od znači samo brata ili sestra. Potom nerođena sestra po ocu, ona će biti zasada isto sinom, sinom, njegovim, ocem i djedom po nekim mezhebima. Inače, pitanje nasljednog prava nema pretjerano puno razilaženja kao recimo druga pitanja. Mnoga druga pitanja, pitanje namaza, pitanje, znam, postaje drugi ibadeta je jako puno ima više razila u muamelatima samim kupoprodaja. Ima razilaženja puno više nego što se tiče ovaj. Ne kažemo da nema, ima razilaženja, ali je puno manje u odnosu, zato što je većina ovih propisa pojašena Kur'anom. Pa se razilaze možda od, od određenih stvari koje nisu spomenute jasno, kao što ćemo doći, pi, pi, pitanja o, ovaj, dva pitanja koja je svezana za Omara radijallahu anhu i slično tome, a u protivnom, znači, a, više je znači ovdje stvari oko koji su lema znači slaže. Isto tako, nerođena sestra po pitanju majke i isto tako muati kao neko slo, koja je oslobodila nekoga, znači od, od ropstva. Nju zastire ko? Ko zastire onu koja je oslobodila njegov od ropstva? Njegovi, znači, naslednici koji ga nasleđuju, njegova, znači, krvna veza, ta rodbina koja ga nasleđuje, oni, znači, zastiru nju. A ako nema, onda ona uzima sve. A ako oni uzmu, svakome određeni dio pripadne i nije uzeto cijelo nasljedstvo, jer je takva struktura, znači, nasljednika, da nisu pokupili cijelo nasljedstvo, jer smo tako spomnali ranije, a ono što ostane ide najbližem šta? Srodniku, čovjeku koji je najbliži, znači, može ponekad da se ostane, kome je to što ostane? E onda se gleda ko je znači najbliži muški, muška osoba, uh, najbliža znači njoj po liniji. I njoj, njemu se znači daje. Tako isto je ovdje. Ovi pokupili sve, nema kome, neće ubiti ulma, nego ide, znači ovoj koja je oslobodila, to je ostalo znači za nje. Jer ona ima znači udjela, znači u, da kažem u tom njegovom životu. Zato što ga je oslobodila kao da mu je iznova život dala, pa s te strane, znači kao da, a uzvišenje, ne znam, zbog čega je, ima, Ali ovo je sigurno jedan od motiva, je tako, poticaja ljudima da oslobađaju koga? Robove, ono što su spomenuli, znači zadnji put, je li ovaj, što smo spomljali, je li, da može ponekad biti određena stvar, je li ovaj, poticaj čovjeku da je učin. Kao što nam, e, sjecam se, Nusemin kaže, po pitanjima kada je čovjek dužan nekome, pa hoće da ide na hač, ovaj, drugi ga neko šalje da ide za njega na hađ, da li da mu dozvoli, vi znate pitanje duga, tako, dug, ovaj, hoće, hoće čovjek da voli hađ, pod, a on ima du, dužan nekome, može li ići na hađ? Ako je vrijeme da treba vratiti dug odmah, sada, nastupilo vrijeme vraćanja duga, dogovor ili rok, mora tražiti izvodni dozvol, ovaj mi ima pravo za brande, kaj nećeš ići, moraš vratiti dug. A ako je vrijeme na odgodu, onda mu nema pravo. Ako je dogovoren rok ili na rate, mu vraća, ili si ti duža, ne znam, kupio si nešto na, na, na rate, pa vraćaš na rate be, bez kamate. Vraćaš nekome na rate i hoćeš ići na hađ, ne možete spriječiti. Imamo dogovor, ugovor među nama, ti ćeš svoju ratu dobiti, to tebi nije sporno i nemamo pravo spriječavati. E sad, kaže Ibn Simin, ako neko neko je dužan, pa treba ide na hađ, drugi ga neko poslao, kaže neko, kaže ide. Možda mu ostane nešto od ti para što je dobio ide na hađ, Možda usput nešto trgovine uhvati, pa nešto razmijeni, pa, pa kaže, bude tebi to razlog da ti vrati dug, jel tako? Jeste. Imamo drugu, ovo je znači potpuna šta vrsta, sprečava je nasljedstva. Ne, znači ne dobija ništa. Ovi ljudi ne dobijaju znači ništa od nasljednog prava, zato što ima neko ko je preči od njega da dobije. Ha. Ko je preči od njega i koga zastire, znači, u tom pogledu. Imamo uh, Hadžbu Nuksan, a to je znači djelomično djelomična zapreka za nasljedstvo ili djelomično zastiranje, ne znam kako prve ovaj izraz, bito je da vi mene skontate šta, šta se cilja, tako. Znači, da, da je djelomično, znači, što znači, umanjit će, znači, svotu koju će naslijediti ili meta koju će naslijediti, a neće mu u potpunosti spriječiti i zabraniti, znači, to ili nasljedstvo. Pa on, znači, može sa toliko ići na toliko, s toliko na toliko, ali ne možemo se kazati šta? U tom slučaju ne možemo se kazati nemaš ništa. Je tako? Ne možemo se kazati nemaš ništa. I ovo je, subhanallah, od Allahove mudrosti jeste da se da je malo razilaženja po ome pitanju. Zamislite kad dođete pred kadiju, ljudi dođu i onda svako bi uzimao mišljenje šta kojemu odgovara, kojemu godi. I ljudi su lako, jako osjetljivi i nezgodni kada je pitanje metak. Je tako? Kaže mu, ne znam, tvojih 50 namaza prošle nije ispravno, kaže, da Allah oprosti, Allah je milosti. Kaže mu, ne znam, tvoj post je namaz, što se postoji to radio i se pokvario post. Hamdala, neću više. A kaže mu, uzeo ti je sin 50 maraka, jel brat više nego što mu treba? Kaže, u redu. Jel tako jest? Završeno. Tako. Ljudi će, ljudi ovaj, čuda čine za, za, skoro u jednoj bolnici ovdje u Bosni, neću spomenuti gdje. Došao čovjek, znate šta je kosa, s kosi, trava. Brat mu kosu zabio negdje ovdje, vamo je gdje izišlo. Radi negdje nešto međa, ne međa, metar, dva, tri. Znači, što stoji mrtvo, vidite ovdje, ovdje kad vozite, vozite s ovako po ulicama, našto im tjesnim ovako po Sarajevu, kako je čovjek utjerao svoju ogradu u ulicu. Ezije ti dunjaluk, Kogod da prođe tuda, da ga samo pogleda poprijeko, ovako ispod oka, to mu je na sudnjem danu dovoljno. To je negodovanje, tako negodovanje i uznemiravaš muslimana, ne mogu proći. On je nekakav mrtvi kut sebi napravio, ni njegovo pravo, on će se nikada od toga koristiti neće. Ne smiješ tu ni grati, tu se ni ne igra niko, ni jednostavno, to je mrtvo, tuda se možda u, u godini jedan put prođe, ako ima nekakva voćka da se vidi kako i to je to a uznemirio dunjalu koji sad tuda prolazi. A da si to skinuo odatle, radi Allaha za ođel, nije daleko kazati na sudnjem danu da, da ćeš ući u džene zbog toga. Ako se Allah smije, tako? Pa zar nije žena ušla u džene zato što je pse to napojila? Pse to napojila. Ti si Allahu u robe omogućio Benu Ademu, vjerniku, kad ide u džame, prolaze ljudi, da ne moraju drugima svirati, da ne moraju tu sudari se dešavati. Svakakvi belaje ne dađe. Ali čovjek, ljudi su kada je u pitanju i metak osjetljivi i zato je, hvala Allah, po ome pitanju jasno. Dobijaš toliko i toliko i nema. Ne možeš tas nik, ništa po mesevima kopkati, ne bi li šta iskopao, neš ništa iskopaš. Nego to što ti pripada, to ćeš dobiti. I zato je, braćo, a, hak Benu Adema ispred Allahovog haka. Ispred Allahovog haka. Dođe hak čovjeka i Allahov hak čovjeku hakima 15. Ti dužan čovjeku hiljad maraka i, i trebaš ići na hač. Šta moraš? Vrati dug ili ići na hač? Hak čovjeku ispred Allahovog haka. Ako se ne mogu šta? Spojiti. Ako se ne mogu spojiti. Imaš i metka i dužan tebu vrati da zekijat, a to je ljudima dužan, neš da zekijat. Pa je to Allahova milost znači prema ljudima. Jer uzviša je Allah zna gdje su ljudi tanki. Pa ih nije, znači, nije opteretio, nije, znači, opteretio s te strane. Dobro, ovi koji nasljeđuju, znači, koji su djelomično, koji su djelomično uh, uskraćeni nasljedstva. Djelomično uskraćeni nasljedstva. A oni će, znači, naslijediti sa jednog stepena, idu na drugi stepen. Mi smo zadnji put spomenuli šta je u Kur'anu spomenuto, osam kategorija, ili tako, koji su definisani šta ljudi dobijaju, ili tako. I ovaj, s jedne prelazi na drugu. Pa prelazi muž sa polovine koja je, koju, na koju ima pravo, prelazi na četvrtinu. Ako žena ima dijete sa njim, ili sa drugim čovjekom. Nije bilo. Znači, možeš kazati, to živa bila, to nije moje dijete, to je pastorče. No tako? Ne, a pastorče je njegovo dijete u prisustvu djeteta, žene, muž njen, aktuelni, koji je umrla pod njegovim braćim ugovorom, ima od nje pravo na koliko? Četvrtinu. Na četvrtinu. U prisustvu koga? Djeteta. Ako nema djeteta, onda ima polovina. polovina. Ovo je to djelovično zastiranje. Evo ovdje je zast... uzeo koliko? Pola. Isto tako. Žena. Muž preselio. I ima dijete. Ona ima pravo na osminu. Nema djeteta, ima pravo na četvrtinu. Bez odira, bilo djete od nje, o, a, e, bilo djete ovaj, a, e, od nje, ili bilo djete šta? Od njegove druge žene ima čovjek dvije žene, s jednom imao dijete, s drugom nema, i ova preselila. Kažemo, četvr, dobijaš osminu. Bože, što osminu? Ja nemam sa njim djece. Ma nemaš ti, ali imam sa drugom ženom. Tako. Pa je ovo dodatni razlog ženama da mrze šta? Ženci. Ne trebaju nikakvi razlozi ženama. Njima ne trebaju nikakvi razlozni povodi. To je u duši, u prsima urođeno, usađeno i to se ne može iskorijeniti znači to, kakva ljubav tamo da neko misli kako će mu žena jednog dana dovesti princezu lijepu i na vrata pokusiti kazati ovo je tvoja žena, nek prestane maštati ovaj. <laughs> Treba biti objektivan kad mašta. Jeste. Majka. Majka. Majka, ona ima pravo na, e ovdje znači isto, četvrtinu do, ima pravo na četvrtinu, ako on nema koga? Nasljednika nema misli se na djecu. A dobija, pa je uskratila koliko? Dijete je uskratilo pola, kao i u prvom slučaju. Samo što se ovdje radi o čemu? O četvrtini, u prvom slučaju o polovini. Ali jedno i drugo, kad zgleda nasljedstvo, koliko dobija šta? Pola to nasljedstva, tako. Imamo majku. Imamo majku. Majka nasljeđuje, znači, Treće. Ako sin nema djeteta. A ako ima dijete, naravno, nećemo sad spomenuti da se sve, ovo, sve došlo u kuranskim ajetima, tako, dokaz za ovo. Ovaj. Znači, ako majka nasređuje trećinu za djeteta, ako on, ako dijete koje pre svema nema, znači, ovaj, djeteta, znači, ako ta majka nema koga, unuče. A ako ima, onda prelazi na drugi stepen, a to je šestina. Znači, to je šestina. Znači, ako ima on dijete ili ako ima njegovo dijete, ako nema djeteta, znači ili dvije čerke, sliče o tome. A, unuka, ona ide isto tako sa jedne polovine na jednu šestinu. I imamo rođena sestra, ona ide sa jedne polovine na jednu šestinu. U prvom slučaju, jel, kada ima kćerka, i u drugom slučaju kada ima nerođena sestra. povod. Znači ona ima jednu polovinu, a ako se nađe rađa sestra povod, onda prelazi na jednu šestinu. Dobro. Ovdje ćemo sada samo pokušati kratko da stanemo kod najbitnijih ovih skupina, da vidimo njihova stanja. A, ensibetul warese, to znači uzet ćemo jednu osobu, uzmemo samo da vidimo znači u kakvom se ona stanju može naći. I šta može znači dobiti ta osoba znači u nasljedstvo. Imamo prvo otac. Oli je bevoj ili kuli vahidi minhome sudusu mimma tarake in kjana lehu voled. Fe innem je kuli lehu voled. Voli se ho je bevahu fe li ummi sudus. A roditeljima pripada šestina ako ima dijete. A ako nema djeteta, a nasljeđuju ga roditelji, onda majici pripada trećina. Dobro, otac imamo, može prvo biti da ima šestinu. U prisustvu znači sina ili njegovog sina. Njemu pripada znači šestina. Može mu pripadati cijela, cijelo nasljedstvo, a ako nema znači nikoga ili možemo pripadati ostatak znači nakon što svako uzme svoj dio da sahabul furud onima koji imaju određeno ako ostane nešto znači ovisno o e, znači ko su ti koji ga nasljeđuju nekad ostane više a nekad ostane manje pa može znači uzeti ostatak ako nema znači djece nasljednika. Jer ako ima, na primjer, sina, onda uzima šta? Šestinu, onda jasno. I može uzeti jednu šestinu i plus ostatak od ashabul furuda, ako, znači, ima nasljednika žensko dijete ili njenu kćerku. Nema čerka je preselila, ali ima šta?